alafu akasema wa atba'uhum kwa hiyo akasema na wale wenye kuwafuatilia mpaka siku ya kiyama wa atba'uhum kwa hiyo akachukua at-tabi'ina wa atba'uhum na karne nyingine pia na hao watakuwafuatia at-tabi'in wa a'immatud din na maimamu wa dini mimman shuhida lahu bil imama miongoni mwa yule ambaye umeshuhudiliwa uimamu wake kwamba huyu alikuwa ni imam kama inavyozungumza al-imamu Shafi'i alimamu Ahmad bin Hanbal alimamu al-Auza'i alimamu kadha ameshuhudiliwa uimamu wake sababu hakujiita mwenyewe lakini watu walio juhudi aliyotoa ilmu alionayo na vile alivyosimama katika sunna yetu huyu ni imam katika katika dini imam na watu wana daraja mbalimbali wengine katika hadithi amirul mu'minina fil hadith ameitwa na watu kwa ile kazi aliyofanya watu wakamuita wakamuita hivyo Watoto wengine wanaitwa asadu sunna, simba katika sunna, namna vile alivyo alivyosimama katika kuitetea ile sunna. Duna marumia bibid'atin, kinyume na yule aliyetuhumiwa kwa bid'a au shuhira bilaqabin, au alikuwa mashuhuri kwa jina la kubandika laqab ghairi mardhiyin, laqab ambayo hairidhiwi, akabandikwa jina mithlu alkhawariji. Sawa, mfano makhawariji au mithli alkhawarij bilaqabin mithli alkhawarij mfano makhawariji warawafid na rafidha tumeandika makhawarij katika akida zao kwamba wao yukaffiruna alwasata min almuslimin wanawakufurisha waislamu wenye kufanya madhambi makubwa kwamba ni kafiri katika itikadi zao katika mambo ya karibuni yaliyodhihiri kwamba pia wanafikia wana, wana mpaka hatua ya kuona halali damu zao kumwaga damu na kupora nini mali mali zao yaliingia katika miji yetu pia utakuta Kenya Tanzania pia Zanzibar mambo kama hayo yaliingia na watu walishawishika vijana wengi katika mfano mambo kama hayo watu kama masafari kwenda wapi kwenda wapi ukhawariji na kuona halali mtu kumua kumuua muislamu kama hapa akaona akapiga bomu wakafa kwa sababu hawaungani na yeye katika katika misimamo yake kwa hiyo watu wote anaona yukafiruna alwasata muda mwingine waweza kukafirisha watu mtu asema kwamba unyi makafiri sababu mnaishi katika nchi ya Tanzania na Tanzania iendeshe Kiislamu na nyinyi mmeridhia ah tumesikia wakisema na watu wapo wako hai tojua hivyo wakisema hivyo kwamba kwa hiyo kwa tumeridhia sote sisi makufar ah, ni makhawarij lakini si sawa uislamu uislamu hausemi hivyo kadhalika rawafid ni mashia 12 arrafidha wameitwa hivyo kwa sababu wao walivyomwendea eh Zaid ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib wakamtaka kwamba wakamuuliza kuhusu Abu Bakar na Omar tueleze hawa akaambia huma wazira jaddi wao ni mawaziri wa babu yangu ambaye ni nani mtume sio sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar na Umar akawasema vizuri wao wakamchukia na kuachana naye wakaitwa rafidha wakama rafadhnak na pia tume tumekuacha sisi tukiona wewe ndio ambaye utakuwa mwenzetu na wewe pia kwa atukutaki wakaitwa sumur rafidha wakaitwa arrafidha ambao ni Shia Imamia Ismailia Ismailia Bohra lakini Imamia baitwa hivyo 12 arrafidha kwa sababu hiyo walmurji'a kadhalika kuna kundi la murji'a katika wao wanaitakidi kwamba imani al-imanu amalul qalbi la yazidu wala yanqus imani madhali wewe ni muislamu imani yako iko juu hivyo hivyo haizidi wala ipungui ukifanya jambo lolote lile katika maasi unafanana na mtu anayefanya ibada madhali wewe ni muislamu wewe si muislamu mkubali uislamu basi imani yako mtu wa maasi na mtu anayefanya ibada ni sawa sawa imani la yazidu wala yanqus kwa maana amal hawazitii katika musamma al-iman lakini imani inazidi kwa amal na inapungua mtu kwa kukosa amal hata Qur'ani ayati siku nyingi wanachoona kitaja lakini hapa si si mahali pake kwa mukhtasari huu si kupanua jambo hilo kadhalika aljabriya kuna kundi linaloitwa aljabriya alladhina yaquluna bikhalqi alquran katika itikadi zao kadhalika wanakataa sifa za Allah na hawa wanasema alabdu ni mtu mujbar mtu ametenzwa nguvu katika matendo tunayofanya hana khiari mtu katika kufanya kwa mtu anayefanya maasi ametenzwa nguvu na Mola wake hana khiari hana khiari katika katika itikadi zao yote makundi ya batila waljahmia ambaye ni muasisi wake Jahmu bin Safwan wanafahamika kwa kukataa sifa za Allah subhanahu wa ta'ala aljahmiya wanakataa sifa za Allah kuonekana Allah akhira siku ya kiyama pia wanakataa jambo hilo na Qur'ani iko wazi kadhalika sunna iko wazi katika jambo hilo kadhalika kundi la almu'tazila na wao pia kwa hiyo yeyote ambaye atatuhumiwa katika moja ya makundi haya hatoingia katika nini kwamba wewe ni nini minasalaf as-salih inawezekana alikuwepo katika zama zile za mwanzo na kusudia si masahaba sawa at-tabi'in au atba'i at-tabi'in mfano alafu kuna mmoja katika watu wanafahamika kwamba ni msomi wa dini sawa lakini yupo katika moja katika makundi haya kwa sababu makundi mengine yalidhihiri mwanzo mwanzo kabisa yalidhihiri mwanzo mwanzo kama kundi la qadaria tangu masahaba wapo kina Abdullah ibn Umar kwa hiyo yeyote atakayetuhumiwa hivyo hata kama yupo zama zile hataambiwa yeye katika nini as-salaf as-salih hayumo ndio maana akasema duna marumia bibid'atin au shuhira bilaqabin ghairi mardi kinyume na yule aliyetuhumiwa kwa bid'a au alibandikwa jina ambalo haliridhiwi linachukiza kama haya mfano tuliyoyataja yeye hayupo katika as-salaf as-salih idhan as-salafu hum as-sahabatu wa man sara ala hadihim ni wale masahaba na yeyote aliyepita juu ya mwenendo wao aliyefuata mwenendo wao ila yaumil qiyama mpaka siku ya ya qiyama na sisi tukisema hivi si kwamba sasa mtu ataandika kwenye fulana yake kwamba mimi salafi kwenye duka kwenye basikeli tunazungumzia mwenendo wako wewe katika utekelezaji wa nini wa dini yako unaelewana au mtu mzaa mtoto huyo anaitwa salafi ataitwa salafi hilo sio jina hiyo ni nisba mpaka mtu akue kama Sheikh Ubaid bin Jabir rahimahullah anavyosema mtu akue ajinasibishe na madhhabi ya salafi na atakuwa salafi lakini sio mtoto wangu ni salafi bin Ali salafi bin Ahmad ah, hivi <laughs> eh? ukikusudia kwa nini kwamba yeye ni tayari sala salaf mtu ana miaka miwili mitatu toka amezaliwa haiko hivyo kwa hiyo tutahitajia kulielezea na mtu kujitaja pale panapohitajika na wala watu wasione tabu na wengine pia hujiita wala hakuna neno kwa hiyo na sisi tukijiita pale panapostahiki sawa lakini si maana yake kwamba ni nembo twatembea nayo kama vichwani vile kuna kofia fulani ya masalafi wanazo kama alivyokuwa mabohora kwamba hapana isipokuwa mwenendo wa dini na mfumo wetu tulinganiane sisi tufuate uislamu ule waliokuwa nao maswahaba katika vikao vyetu shughuli zetu za dini tunavyopanga ibadati zetu na mambo mbalimbali kwa sababu wao Allah subhanahu wa ta'ala amewaridhia wale watu kwa uislamu waliokuwa nao limadha fahamu salaf kwa nini uwe ni ufahamu wa salaf usiwe wa mwingine shekhe akataja nukta tisa akazitaja tu li'annahum atharu an-nasi quluban siratan kwa sababu wao atharu an-nasi siratan ni wataharifu zaidi kwa watu kwa mwenendo ule mwenendo wao katika dini waliokuwa nao ni mwenendo ambao ni mzuri wa a'maqu ilman na ni watu waliozama kwenye ilmu masahaba walikuwa na ilmu angalia ayat wanavyozielewa na ushahidi unaotoa kwenye aya ndio utaona namna gani watu walikuwa na na ilmu amaku ilman wa akhlasu nnasi quluban na watakasifu zaidi wa watu kwa mioyo nyoyo zao zilitakasika watakasifu zaidi kwa watu wote walivyo kwa mioyo kwa mioyo watakasifu zaidi ni wao wa watu kwenye nyoyo zao zilitakasika zaidi wa kweli masahaba walikuwa ni wa kweli jamii ya masahaba hakukua na kitu cha urongo katika jamii yao kwamba mtu anaweza kumwambia uongo mwenzie ichukue jamii hiyo iangalie na jamii yetu jambo ambalo kuuliza mwenzio kabisa inawezekana dai ikana muadhini na imamu msikiti mmoja mapanga safu moja lakini anaweza kukwambia uongo makusudi angalia hiyo jamii ilivyokuwa wao ni watu walikuwa ni wakweli katika mioyo yao ule uislamu waliukubali alafu ukawaathiri ule uislamu wa mtume sallallahu alaihi wasallam sababu wameishi naye na wakamkubali kweli hakuwa mtu ana malengo mengine nyuma ya nyuma ya dini kwa hiyo ni watu wanastahili kunini kuigwa ule ufahamu wao kuchukuliwa waliannahum sahibu rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kwa sababu wao wamesuhubiana na mtume sallallahu alaihi wasallam wajahadu ma'ahu na wakapigana jihadi pamoja naye waarafu siratahu na wakafahamu mwenendo wake mpaka sahaba anapenda kula chakula fulani kwa sababu amemuona mtume sallallahu alaihi wasallam anapenda kula na wao wanamjua ukisoma katika shamailul muhammadia masahaba wanafahamu mpaka nywele nyeupe kwenye kidevu chake zilikuwa ngapi mpaka anakufa isikana wewe baba yako huzijui zake lakini namna walivyokuwa wanamfuatilia mtu anafahamu mtume swalla sallam namna alivyo kwa hiyo ni watu ambao wameshuhudiana naye wanamjua mwenendo wake anapokasirika anapofurahi anapofanya kadha anapo hili wanajua ndilo sababu yeye ndo kiigizo kwa hiyo wakimwona anafanya ndilo akiacha silo wala hawana masuala mengi kwamba aliacha wewe unajua je aliacha labda alikuwa mgonjwa ah wao wanajua unapata tabu wewe tu lakini wao uislamu ndio ule wanamwangalia ndio uislamu wenyewe Qur'ani na mtume wanaye mtume anafasiri Qur'ani wanamuona anafanya anavyokula anaofanya kadha walimuona akizika wakimuona ndoa zake harusi zake wamehudhuria manake maswahaba wengine wakwe zake ameoa kwake kwa hiyo wanajua posa ule mwenendo picha ile wanaona alipofanya mtume swalla sallam alafu mtu ule amekufa hivi huyu sahaba utakuja kumwambia nini umfundishe wewe uislamu yani baada ya kuamkufa mtume unataka umwambie nini ule sahaba kuhusu uislamu na anafasiri mtume swalla sallam anapanga watu safu anaambia istau eh sawu sufufakum nyosheni sawa safu zenu fanyeni kadha anazungumza an-Nu'man bin Bashir nikamuona mmoja wetu katika maswahaba anasogeza mguu wake kwenye mguu wa mwenzie na bega lake kwenye bega la anatafsiri anatuambia yale maneno naye yupo kwenye ile swala angalia namna wanavyo walivonukuu kumnukuu mtume sallallahu alaihi wasallam kwa maneno na vitendo anaelezea swala ya mtume Madina kwamba alikuwa akisujudu hakuna mmoja wetu anayepinda mgongo wake حتى يرى النبي صلى الله عليه وسلم قد وضع جبهته على الارض mpaka amuone mtume ameweka paji la uso chini ya ardhi so yamekwenda huyu amerudi huyu sami Allah alhamdulillah huyu kwa hivi ndio kwanza mwingine anafunga sasa anamalizia kusoma sura umetoka wapi hii kwa hiyo kujifunga katika mafunzo ya masahaba ndio kupatia kwenye Uislamu waliswali vipi walirukuu vipi ndio kupatia katika dini kwa sababu wanamfahamu wameishi nayo na nafahamu mwenendo wake walianna Allah ikhtarahum li suhbati nabiyhi sallallahu alayhi wasallam na kwa sababu Allah aliwachagua wao kwa ajili ya kusuhubiana na mtume wake sallallahu alayhi wa nukuu yale mafunzo alafu mtume akiondoka wao wawafikishie watu wengine kwa hiyo kuna haja ya kushika ufahamu wao walianna Allah zakkahum na kwa sababu Allah amewatakasa wao wa athna alaihim na amewasifu waradhiya anhum na amewaridhia ameridhika nao fi kathirin min alayati katika aya nyingi Allah ametaja kuwa maswahaba amewaridhia katika aya nyingi hawezi mtu kumchafua sahaba baada ya hapo sio kwamba wameridhiwa lakini wengine walikuwa wanafiki huyu hajaridhiwa kama mnafiki yumo huyo hajaridhiwa aliyeridhiwa sahaba si mnafiki ukiona tu ah, kuna mtu alikuwa huyo si labda wewe utuambie yupi ana sifa mbili kwamba sahaba alafu wakati huo nani mnafiki kama Abdullah bin Ubay bin Salul huyo mnafiki basi huyo hayumo je Abu Bakar Siddiq hiyo sifa nyingine anayo je Umar bin Khattab je Ali bin Abi Talib je Uthman je Talha je kadha je kadha wataje afu uthibitishe ili iwe ile Qur'ani wale maswahaba kuridhiwa kumbe watu wanne tu ndio walofanya nini wale au watu sita sababu riwaya moja ya Mashia inasema maswahaba waliobaki katika Uislamu baada ya kufa mtume wanne nyingine taja nani sita kama anavyotaja yule mwenye kitabu al-anwaru an-nu'maniyya ni'matullah al-jazairi illa arba'atan irtadda an-nasu kulluhum zama hivyo baada ya rasulillahi sallallahu alaihi wasallam illa arba'atan isipokuwa watu wanne taja hivyo hivyo watu wote walimtaja Abubakari hayumo Umar hayumo wote ili watakawatuambie dini tunaotekeleza sisi yote imeletwa na murtaddun swala tunaoswali Qur'an tunaosoma yote ya murtaddun ndo anachokusudia kuja upande huo kadhalika ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر باتباعهم لقد سببت صلى الله عليه وسلم أم يمرشك وفوات واو والاقتداء بهم نكويج واو عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ تقول يقول يونكم بلي حديثي هي ما يلزو ياك إن شاء الله ولانهم ما ابتدعوا في دين الله مصاحبه خصوصا بدعه في دين يا الله اخوذ بدعه مصاحبه خصوصا القران ولا سو بدعه ولا تراويح سو بدعه اخوذ بدعه واو بدعه في دين هاخذوا مصاحبه واو وامفعل مambo waliyoyaelewa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba haya haya neno yanafaa na ndio maana mtume sallallahu alaihi wasallam akaegemeza kwamba wa sunnati al-khulafa'ir rashidin amita sunna kitachofanywa na makhalifa ni sunna wamefanya lile walilolielewa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam ndio lifanya lakini kwamba bid'a katika dini sahaba amezusha si kweli isipokuwa watu wa bid'a wanaleta baadhi ya mambo wakaziita bid'a zingine sunna takriria lakini wakaita nini bid'a yani mtu anaweza kusema kwamba wewe unakataa kwamba watu wasiseme ashhadu anna aliyan waliyullah mbona bilali alisema as-salatu khairun minan nawm na kufundishwa na nani na mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hiyo inaonekana haina neno kwa sababu alilosema neno si baya neno lipo kwa sababu jambo lililofanywa mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam akaliridhia hiyo ni sunna sunnatun taqririya iko hivyo Mtume sallallahu alayhi alisikia akanyamazia na hiya salatu khairu an-nawm ungeisema wakati ule alafu mtume akaisikia akairidhia lakini umekuja kuisema baada ya kuwa dini ishakamilika adhana ishadhibitiwa maneno yake yanajulikana alafu baadaye wakaja mkaja baadaye ukasema ashhadu anna ali allah je akija mwingine ashhadu anna musa kalimullah eh ashaga anna Ibrahima Khalilullah itakwisha dini itakamilika eh haitakamilika bila shaka haitakamilika lakini wewe umekuja kusema baada ya dini ishakamilika ndio umekuja kuleta neno lako inakuwa halimo na ndio maana vitabu vya Kiislamu huwezi kukuta adhana ya namna hiyo kwenye vitabu vya dini ya Kiislamu hata siku huwezi kukuta kitu kama hicho Sheikh Mukbil katika faida rahimahullahu ta'ala alivyoulizwa je mashia wa kiadhini wakasema ashhadu anna aliyan waliyullah nitaitikia vipi akasema utasema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun sema hivyo haimo katika adhan ni msiba nukta ya sita waliannahum mabtada'u fi dinillah hawakuzusha bid'a katika dini ya Allah ولأن اجتماعهم حجة قطعية na kwa sababu makubaliano yao masahaba jambo ambalo wamekubaliana ni hoja ya kukata katika dini tutayaona maneno ya Imam Shafi rahimahullah hapo mbele lakini jambo wakikubaliana maswahaba wote hilo ni dini hilo ndio ni dini ni hoja wakati katika dini waliannahum khairul ummati wa afqahul umma na kwa sababu wao maswahaba ni watu bora katika umma huu nambari 1 kabisa watu katika umma huu wa mtume sallallahu alaihi wasallam watu walio bora wa kwanza ni maswahaba na wa kwanza kabisa katika watu wote baada ya manabii ni Abu Bakar ni Siddiq radhiyallahu anhu wa, wa afqahu al-umma na masahaba walikuwa ni watambuzi zaidi wa fiqhi ya dini katika umma huu ni wao as-sahabatu al-kiram lughati al-Qur'an wa bi وبتفسيره na wao ndio watambuzi zaidi wa watu kwa kuijua lugha ya Qur'ani na tafsiri yake wao ni makuraishi maajabu ukiacha njia hii ya masahaba kuna mambo mengi sana utakuja nayo kwenye hii dini kuna miaka li, kuna bwana mmoja aliwahi kuongea hapa Unguja akatafsiri aya يرفع الله الذين amanu minkum والذين اوتوا العلم درجات نسكنا wengine wanaweza kukumbuka akasema kwamba huyu Mungu wetu amesema kwamba atatunyanyua daraja sisi waislamu lakini tunaona kinyume ilivyo walionyanyua daraja ni makafiri ndio tunaona wanaishi katika maghorofa huko na wanatimia tupita na ndege juu ndio mahali pake hiyo eh ndio mahali pake hapo sasa uwezo kukuta tafsiri ambayo mtu ataathiriwa na tafsiri ya sahaba na tafsiri ya salaf akalita mfano wa vituko kama hivyo kama hivi karibuni yule bwana mmoja kule Tanzania bara Mwanza afasiri kwamba mwengi upo kwenye Qur'an alafu alipokuja kusema akaja kutetea tena upo kweli kwa hiyo tangu miaka hiyo Tanzania mashallah wanajua sana Qur'an ndio kuja kugundua kwamba aya hiyo ipo masahaba wakufanyia kazi wanazo yani ukiacha njia hii utailazimisha Qur'ani itakuja mpaka nyumba yako itakueleza ulivyoijenga usitataka unavotaka wewe kila kitu utakipata lakini qurani na tafsiri kuna lugha ya Qur'ani inaweza kuzungumza hili Qur'ani hapo ndani yake vimeingia vitumia Qur'ani na lugha yake Mtu asema pombe imekatazwa, mbona bangi kwenye Qurani ipo? Akiwa huwezi kuiona, ina lugha yake Qurani. Hivyo vitu vyote vingie, huo mchicha, sukuma wiki, vyote vimo, eh, ina namna yake mpaka ujue, sababu Qurani haiwezi kutaja kama hivyo. Lakini kuna kitu kimoja kikitajwa, vinaingia mia mbili vinaingia mia tano chini yake, nafahamiana sio Akutaja Qurani taja hivi hivi kofia kilembe hiyo kitabu akitobebeka tena kitakuwa lakini ile ile ni sheria Allah ameweka na ndio maana maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mtu ambaye anazungumza maneno machache yenye maana pana inaitwaje jawamiul kalim utia mtume sallallahu alaihi wasallam jawami alkalim jawamiul kalim maneno machache ambayo yana maana pana anaweza kuzungumza kidogo tu lakini wakaja kusherehesha watu kitabu kizima wanawachuoni kwa neno moja lo alilolisema hadithi innamal a'malu binniyat al-Imam Shafi rahimahullah sema pana faida sabini angalia hayo maneno na faida sabini zilivyokaa ndio maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hiyo katika hizo sabini sasa ndio utapata hayo ambayo wewe pale hukuyaona kwa macho haya mawili ya kuonea juisi na, na biriani kuna macho ya kiilmu ya kuona kile kilichosemwa nini mtume sallallahu alaihi wasallam anakusudia na ndio maana katika zamani watu wakisoma ilmu ya hadithi achilia mtu kusoma ilmu ya hadithi riwaya lakini kuna fiqhul hadithi pia hadithi nasi lakini nini anachokusudia na ndio maana katika dua za alimamu Shafi rahimahullahu ta'ala akimwomba asema ewe Allah nijalie mimi nifahamu nini Qur'ani fahamu quran ala muradillah vile ilivyokusudia Allah na tufahamu sunna ala muradi rasulillah sallallahu alaihi wasallam vile ilivyokusudia mtume sallallahu alaihi wasallam isiye kawa hadithi tunaifanyia kazi kumbe sivyo ilivyokusudia nani mtume sallallahu alaihi wasallam na aya tunaifanyia kazi kumbe sivyo alivyokusudia nani Allah hilo litatunusuru tukishika njia ya nani as-sahaba sababu waliofanya wao ndio dini hakuna vingine walivyoelewa wao ndio dini hakuna vingine haiwezekani alivyoelewa sahaba akaleta maana hii akaja mwingine akaleta maana hii na vinapingana ikawa huyu ampatia si kweli si kweli si kweli na ushahidi mwingi katika Qur'ani huko kama tutavuja kuona katika ayati mbalimbali ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن الفرقة الناجية na tunafuata ufahamu wa salaf kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam amesema kundi lenye kuokoka ma kana huwa alaihi wa ashabu ni lile ambalo yeye alikuwa juu yake na masahaba wake vile walivyokuwa masahaba na yeye na watu wengine waige kama vile na hatusemi neno hili watu wasema kwamba hawa washaokoka wengine wasema hawa ni walokole wa Kiislamu ah, basi ni ni maneno na wengine wanajiona wao ni watu wa peponi kama kuna mtu anaona hivyo amekosea katika Uislamu lakini hiyo sio maana ya kufuata njia ya salafu maana yake hii kama kuna mtu anasema hivyo basi huyo hajaelewa bado wala haina maana kwamba sisi tushaokoka waislamu wengine wote si waislamu amali zao zimebadilika sio maana yake hivyo na kupatikana mtu na mapungufu katika sisi amefanya jambo fulani kusema yule ni salaf bado tumekaa foleni kwenda kukopa mkopo wa riba eh, inabidi umwambie sasa kama mkosea sio kwa maana yake sasa ndio unafaa hapana amekosea wataka umweleze fulani sema salaf ah amempiga mke wake uso wote umevia ah, amekosea huyo hata huko nje wako wengi tu napiga wake zao usimwone huyo tu wako tele wanaopiga tablighi wanapiga masufu wanapiga wapo tele tu wanapiga lakini wanakuwa wanakosea uislamu hausemi hivyo kwa isije kosa la mtu fulani alilofanya ukanasibisha katika as-salaf as-salaf ni as-sahaba wattabi'un wa atba'u tabi'in hawa wafuasi wanayefuata kwa wamekosea kitu fulani inawezekana hata wao masahaba walikosea hata wao pia walikosea lakini ule mwenendo walioshika umesalimika mwenendo wao kadhalika mwenendo wa salafu umesalimika lakini hawa wenye kufuata inawezekana kuna mapungufu ya huyu na yule lakini ule mwenendo ule ndio unaotakiwa watu wafuate